يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما بي ذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبان وبنوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Mi smo već nekoliko puta znači čitali poglavlje koja govori o suštini el-vara el-vara znači o suštini ljubavi i mržnje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala pa smo isticali znači prošli put posebno smo se zadržali na temi koja govori o tome da je ljubav i prijateljovanje sa mušicima stvar koja nekada izvodi izvjere, a nekada ne izvodi izvjere. I ovo je potrebno znači naučiti i zapamtiti zato što smo mi u suštinju na jednom velikom iskušenju baš po ovom pitanju. I da se ne bi desilo s naše strane, znači prijateljovanje sa mušicima i da ne bi izvijedio taj el vela vela u našim srcima prema mušicima, znači da, a prema mu'minima el vela prijateljovanje, potrebno je ove, stra, ove stvari isticati i podvlačiti. Nakon što smo čuli znači da je od Erlu Sunnata da se mušicima znači ne pokazuje nikakva počast da se ne ugošćavaju da im se ne pokazuje nikakva da im se ne daje nekako počasno mjesto u sjelu da se ne počinje sa pozdravom prema njima, da im se ne ukazuje nikakva, nikakvo, nikakav ugled i poštovanje i tako dalje. Da im se ne naziva selam, jer je selam od sebe ba, širenja međusobne ljubavi i mevrteta, znači bliskosti i ljubavi. Pa smo došli, znači, do e, kad dođemo do tih saznanja, onda kad treba da ih pretočimo u našu stvarnost, vidjet ćemo da mi često smo u situaciji, znači da, da se vrlo često susrećemo sa tim i da vrlo često smo možda u situaciji da prekršimo ono ponašanje koji se od nas traži i sa kojim je Allah stanova tajla zadovoljen. Radi čega? Radi komšinskog hata, radi rodbine i tako dalje. Međutim, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učusti na istini učini od onih koji su istine ljubivi i koji slijede istinu i koji se ničijeg kreatora ne boje i ničijeg prijekora ne boje i ničijeg prijekora ne strahuju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji traže njegovo lice i njegovo zadovoljstvo da nas učini od onih koji neće interesovati lica ljudi i njihovo zadovoljstvo. Pa smo napomenuli, znači još jednom napominjem, da mi prema svojim komšijama i rođacima trebamo da se ponašamo shodno našem iskustvu sa njim. A pa ukoliko znamo da su skloni razgovoru i dijalogu i da hoće poslušati nasihate, onda ćemo ih pozivati. Onda ćemo ih pozivati i objašnjavati. Ukoliko znamo od njih da smo već prije sa njima znači razgovarali da smo ih pozivali i da smo ih pokazali inat i da neće da se odazovu i da pokazuju ismijavanje sa Allahom vjerom i Allahovim ajetima onda će prema njima biti šta? Beha odricanje. Prema njima će biti odricanje. Uz to odricanje, znači i okretanje od njih i iskazivanje to odricanje i nezadovoljstva sa njima i iskazivanje tog odricanja uz to i pored toga ponovo ih poziv, pozivati i, opo, i opominjati. Allah najbolje zna. Danas uz Allahovu pomoć ćemo razjasniti još jedno pitanje vezane za Al-Vala Al-Bara. Naučili smo da je od šarta, šartova ispravnosti imana da se odrekne mušika muslima, je tako, da ih protektiri, da ih se odrekne, da pokaže svoje odricanje od njih i neprijateljstvo prema njima. Isto tako, da pokaže prijateljstvo prema muslimanima, da ih prihvati, da ih uzima za prijatelje, da se sa njima, alaikum salam, da sa njima prijatelji i tako da Ostalo je poslije toga pitanje koje se odnosi na mušljike koji se pripisuju ovom ilnetu. Pripisuju se ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a u stvari su mušljici kakav je odnos prema njima. Na koga se ovo odnosi? Kako to pripisuju se umetu Mahameda sallallahu alaihi sallam a mušici Ko su to? na nam primjer. A? Zvani moj koji napadne te sallam. Na to primjer, imao kako? Sije, da je Sufije sve. Znači, većina Sufija, Дали? што Далее. Что с главным разрешением Да, Батини, Батыния, Батынийский сектор, како Исмаилие, Керамие, Носаилие. Jel не Mu'tezile nisu, znači novotarci. Nosailije, jel тако. kaže dakle, pitanje koje je postavljeno stalnom komisiji za fetve. Znači, stalna komisija za fetve postavljeno pitanje sljedeće. Čovjek živi sa džanakom koji traži pomoć od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li mu je dozvoljeno da klanja za njom? Da li mu je vađen da učini hijđru od njih da napisni. I da li je njihov širk? Veliki širk. I da li je prijateljovanje sa njima zabranjeno kao što je zabranjeno prijateljovanje sa kafirima koji su kafiri po osnovi, o tako? U osnovi na vjernici. Pa odgovor. Kaže, ako je stanje onako kako ste rekli, da živi sa ljudima koji traže pomoć od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je pomoć od mrtvi i odsutni ljudi. Bilo da su mrtvi, bilo da su živi, ili od drveća, ili kamenja, ili zvijezda, i tome slično. Ovi su, dakle ovakvi, ova, ovaj džemat, su mušlici velikog širka, znači pravi mušnici, koji ih izvodi iz okvira islama, izašli su iz mileta islama. Nije dozvoljeno prijateljovanje sa njima kao što nije dozvoljeno prijateljovanje sa nevjernicima, židovima i kršćanima, tako? Nije dozvoljen i nije ispravan namaz za njima. Nije ispravno paljati namaz za njima. Nije dozvoljeno sa njima se družiti niti boraviti među njima stanovati. Osim onome ko boravi među njima da bi ih pozivao istin i nada se da će mu se oni odazvati. Znači, ako postoji, ima izgleda da bi oni možda mogli prihvatiti to. Da bi on popravio njihove stanje, njihovo stanje i njihovo, znači, njihovo, da popravio svoju vjeru, odnosno da ispravi svoju vjeru. Ako nema toga, znači, nema nade i neće mu se odazvati, nema izgleda, onda je važiv njemu prvo da ih ignoriše i da ih napusti. Znači da učini izgled. I da se pripoji drugom džematu sa kojim će se potpomagati na uspostavljanju osnova vjere, osnova vjere i njenih odrenaka. Na oživljavanje sunneta Rasula sallallahu alaihi wa Dobro sad čekaj, uvađiv mu je da napusti taj džemat. Znači, i da se pripoji sa drugom džemat sa kojim će se po, međusobno pospomagati na uspostavljanju osnova vjere i njenih ogra, ogranaka. Na oživljavanju sunneta, vađiv mu oživljavanje sunnata Rasula sallallahu alaihi wa Znači, važno je da se sa njima, da im se priključi da bi oživljavali sunnet Rasula sallallahu alaihi wa Pa ako neki ne nađe nigdje takvog džemata, važno mu je da ostavi sve firke, sve sekte, sve skupine, makar ga da sve džemate napusti, dostane sam Makar ga zbog toga zadesila velika tegoba i teškoća. Makar to bilo jako teško. Kao što je došlo u sahih hadithu od Hudejfe radijallahu anhu, da je rekao كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه أو مخافة أن أقع فيه Ljudi su pitali poslanika sallallahu alaihi wa sallam o dobro, a ja sam ga pitao o zlu bojeći se da ne zapadnem u njega. Pa sam rekao, ja Rasulallah, mi smo bili u džahirijetu i zulu, pa nam je Allah subhanahu wa ta'ala došao, odnosno poslao ovaj hajer. Koji hajer? Poslao nam ovu vjeru. Nakon džahirijeta došla je vjera. Je tako? I život se u osnovi dijeli na džahirijetina, vjeru na tmina džahilijeta i na svjetlo Allahove upute i vjeru. Sve se na to vjeru. Na islamski edebi ponašanje i džahilijetsko ponašanje, je tako? Na islamsko pravo Allahov hak i istina fakom bejnahum bil hak sudi među njima istinom. Je tako? Kojom istinom? Koji će Allah objavio? A s druge strane, šta nasuprot te istine i tog suda stoji? Efe hokmel džahilijeci jebgun. Zar džahilijetski sud straži? Pa je sve podijeljeno na istinu i džahilijet, na svjetlo i tminu džahilijeta. Pa kaže, nakon džahilijeta došao nam je Allah, Allah s.a. nam je poslao ovo dobro, ovaj hajr. Pa da li poslije ovog hajra, poslije ove vjere, ima zla? Rekao je da. Rekao je Resul Sallallahu alaihi sallam, da, poslije ovog hajra ima zla. Pa sam rekao, a da li poslije tog zla ima biti, da li će poslije tog zla biti ponovo opet nekog hajra i dobro. Pa kaže, rekao je Resul Sallallahu alaihi sallam, bit će poslije tog zla dobra, ali u njemu ima dehan. U tom dobru koje će poslije doći. Znači, ovo je dobro došlo kod Ashaba. Poslije tog dobra dolazi zlo. Poslije tog zla bit će dobra, ali u njemu ima dehan. Pa sam pitao šta je to taj dehan u tom dobru? Šta je to? Kaže Resul sallaha alaihi sallam, to su ljudi koji će slijediti sunneta mimo mog sunneta. Na što se ovdje odnosi? Pute, načine i metode, pravce mimo mog pravca. Subhanallah, rahim. وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِي I tražit će uputu mimo moje upute. Ti ćeš kod njih prepoznavati nešto dobro, ali ćeš i mnogo zla vidjeti. Ja tako? Mnoge stvari kod njih će prepoznati kao zlo. Mnogi će stvari kod njih prepoznati kao dobro, a neki ćeš, neki ćeš tonke, znači, opovrgavati, odbacivati. Pa sam pitao da li sad poslije opet tog takvog hajra sa dehanom tim da li opet ima poslije toga neko zlo pa je rekao Resul sallaha alaihi sallam da to su duatun daje ala abuadi jahannam na vratima jahannam men ajabahum ilaiha qadfuhu fiha kojim se odazove tim dajama sa vrata džehennama, oni će ga u džehennem baciti. Pa sam rekao, ja Rasulallah, sifhum lena, opiši im te daje, opiši nam te daje, kako izgledaju. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, hum min džilbetina, oni su naše kože. Wa je tekenna muna bi alsinetina, i govore našim jezikom. Pa sam rekao, ja Rasulallah, Fema te muruni i edrakeni velik. O Allahu poslaniće, šta mi ti naređuješ ako me to zadesi? Ako se desi i doživim te da je sa vrata džehennama šta ću ja? Kaže Rasul sallallahu alaihi sallam drži se džemata muslimana i njihovog imama. stavu njihovog imama, njihovog hođi. Što znači ovo njihovog imama? Vođi koji drži Vođi njihovog imama. Vođi, nije hođi. Pa ja moramo to razjasniti, da ne bi neko me... Se, se neko ko zbunio. Znači, vođi. Pa sam rekao, A šta ako ne budu imali džemata ni imama? Šta ako ne budu imali džemata i imama vođe? Rekao je Resul sallallahu alaihi wa sallam فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعب على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فاعتزل تلك الفرقه كلها كلونيسس دي سكت سبي هو سبي سبي سكت سكوني ولو ان تعب على اصل الشجره ما كار دا دا زغريزش كورين ستارا دا سزغرابيش كورين ستارا حتى يدريكك النار dok te ne stigne smrt. Znači na ovom putu nema biće teško. Koliko god bilo teško, makar toliko teško da se moraš uhvatiti za korijen drveta dok te smrt ne stigne u tom stanju. Hadith je mu teka konarij. Kad kažemo hadith mu teka konarij, šta to znači? Samo to? Samo to? prenosi ga Buhari i Muslim, imam Buhari i Muslim, Allah, ali kako ga prenosi? I značenjem tekst. Da li je to? Evo malo. U tepe kunali. Od istog ashab. Od istog ashab. Od istog ashab. Dobro. U potpis ove fetve, znači šta je vađak muslimanu u ovoj situaciji, u potpisu predsjednik Šeha Blaziz bin Abdullah bin Baz, rahmatullahi alim, Šeha Braza Kafiki, Abdullah bin Gudajan i Abdullah bin Krob. Sljedeće pitanje, vezano za što? Vezano za odnos prema mušicima koji se pripisuju šta milvetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam ili islam Pa je pitanje ovako. Ma hiya hudud al-muwalat allati yakfuru sahibuha wa tukhrijuhu min al-milm حيث نسمع أن من أكل مع المشرك أو جلس معه أو استضاء بنوره ولو بني لهم قلما أو قدم لهم محبرة فهو مشرك وكثيرا ما نتعامل مع اليهود والنصارى نتيجة التواجد والمواطنة في مكان واحد U suštini pitanje znači koje su granice prijateljovanja koje izvode čovjeka iz jednog. Koje je to prijateljovanje sa mušicima koje čovjeka izvodi iz jednog. Mi čujemo da onaj ko jede sa mušikom ili sjedi sa njim ili koristi njegovo svjetlo ili mu podrštvi olovku ili mu doda mastilo ili tako da je on mušik a mi često radimo sa židovima i kršćanima zato što ih mnogo ima u, našoj, u našem zavišaju sa njima živimo Pa koje su granice, znači, tog prijateljovanja koje izvode izvjer? I, znači, koje knjige objašnjavaju ovo detaljno i da li je prijateljovanje od šartova La ilaha illallah. Pitanje, odgovor. موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين prijateljovanje koje čovjeka izvodi izvjeri je ono prijateljovanje koje je znači e, prožito ljubavlju i pomaganjem mušrika protiv muslimana a ne puko poslovanje sa njima znači korektno poslovanje sa njima šta znači ovo da prijateljevanje koje izvodi čovjeka iz vjere prema mušicima prijateljstvo koje izrazi prema njima to je da ih voli i pomaže proti muslimana a da radi sa njima pravedno i da bude korektan u poslu sa njima to ne izvodi ne izvodi izvjeri Šta još mi izvodi izvjeri? Vola muhalatatuhom li davatihim lil islam. Neki izvodi izvjeri da se čovjek miješa sa njima, znači da odlazi tamo gdje ih puno ima, da bi ih pozivao u vjeru. U islam. Neki sjedenje, znači u njihovim međulisima da sjedi sa njima, ili putuje do njih radi širenja islama. Radi širenja islamu. Znači, samo sjedenje sa njima negdje i nekad da se odazove na neke njihove, na primjer, sjednice, nešto. Puku, znači puki odlazak tamo ne izvodi izvijek. Ako tamo čovjek ode sa nijetom, da ih pozove uvijek. Da ih pozove uvijek. I zaista to uradi. Tako. Drugačije, Šta ovo znači? Da drugačije sjedenje sa njima, druženje sa njima, prijateljovanje sa njima i pomaganje njih protiv muslimana izvodi izvjet. Sjedenje sa njima u njihovim nekakvim sjelima, druženjima, bez da ih čovjek poziva u vjeru, šta je? Znači, to je ono što je suprotno ili izlazi iz okvira onoga što ga ne izvodi izvjeru u najmanju ruku, može biti veliki grijev i od najvećih grijeva. Od ovog sljedenja sa njima je sjedenje učen. U hmm, među religijskom vijeću. O tako. Gdje je još? U parlamentu, o tako. Tu je sjedinje sa njima prijatelje vam je sa njom. Ko ode tamo da ih pozove, neće izići iz vjeru. Ali ko ode tamo da približi vjeru nekako, s nečim, izašao je iz vjere, bil iđman. Po konsenzusu. Znači, nije ima nikoga od učenjaka koji je rekao da to nije vidjet. Čak se idom Ahtani u komentaru onih deset stvari koji izvode izvjere, kaže, naziva ovo, doslovno kaže da je ovo riddetun sakira. Otvoreno, golo, goli riddet. Otvoreni znači, goli riddet. Razotkriveni goli jest riddet. Bez obzira kako se ta vječa nazivala. Jer oni koji sjede tamo govore u suštini ideja je tih međubisa i tih vjećanja sa približavanjem vjera. Ali tako? A ova islam kad se približi Bajatelu, šta se? Više nije islam. I nema konsenzusa sa Bajatelom, nema kompromisa, nema ništa sa njim, nikakvog dogovora. Nego islam je Jel? Da pomaže, da sjedi sa njima i pomaže mušnike protiv muslimana. Kako? Da otkriva njihove tajne, jel tako? Da otkriva njihovu, njihove položaje, da otkriva njihove ideje, da otkriva njihove glavne ljude među njima, jel tako? Da kaže austrijskoj vlasti, vi trebate sa ovim da se obračunate. Ova je glavni je tako? To je pomaganje kažira protiv muslimana, tako? I direktno ukazivanje, je tako? Razotkrivanje ovih stvari. I traženje, znači, od kafira i pribjegavanje targucima i kafirima u borbi protiv onih protiv pred kojima si pao na do na dokazima, na šarijetskim dokazima. To su Mesajel Džahilije a tako. I ovo je fetva šeha Bimba za Rahmatullahi Ali, odnosno prvom je predsjednik bio tad Rahmatullahi Ali, stavni komisije za pet. Dobro. Sljedeće pitanje. Ako se ne može uzdizati teuhid, znači ne može se pozivati teuhid i ne može se uspostaviti teuhid, ne mogu se ljudi pozvati u Allahu vjeru. Ne smije se i nemoguće je, na primjer, u jednom mjestu pokazati odricanje od mušika. Ne smiješ to javno iskazati. I ne, ne smiješ ničim da pokažeš da ih se odričeš. Ovakvo mjesto postaje mjestom kufra i širka. Postaje mjestom kufra i širka i vađib je mu muvekidima da učine hijđru iz ovakvog mjesta. Da ga napusti. Zašto? Da bi stvorili sebi mogućnost da uspostave svoju vjeru i da ispolje odricanje, da pokažu odricanje od svojih i Allahovi neprijatelji. Znači, ako živi tamo gdje ne smije, mora napustiti to mjesto i otići tamo gdje će moći slobodno se odreći mušilka. O tako? Odricanje od mušilka šta podrazumijeva? Šta to podrazumijeva? Šta? Da li da im kaže da su kjafiri, da ih protekfiri, da se odrekne njihovi vjeri, da kaže da njihova vjera ba, batem, da upovrgava njihovu vjeru, tako? Da nisu na istini, su na zavodu, i da se on toga odriče, da pokaže neprijateljstvo i negodovanje prema tome. To je, to je, ako to ne smije, onda je mu uvek jedino važi da učine hidru s takvog mjesta. Ubizan je, odnosno rekao je Šeja tih, Ibn Abrahma, Rahmetullah, Arizna, šta se kaže za hidru između mušika iz, znači, E, pustinja i naseljenih mjesta i o vrijednosti hijri i koja kad je hijra vađi, kad je mustahar i tako dalje. Znači, u suštini govori o, o hijri. Pa je odgovorio. Hijra je od vađiva vjeri i od najboljih dijela. Od najboljih dijela. Hidra je od najboljih dijela. Jer je ona uzrok spašavanja vjeri. Uzrok čuvanja vjeri svakog roba. I čuvanja njegovog imana. I ta hidra se dijeli na hidra, odnosno napuštanje onoga što je Allah subhanahu wa zabranio u svojoj knjizi i onoga što je Resul sallallahu alaihi wa sallam zabranio svim šarijetskim obveznicima i zašto je obavljestio znači ovo je sve prvi dio prva vrsta hijđre hijđra onoga što je Allah sallallahu alaihi wa sallam zabranio njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam zašto je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam men hezraha fa kad hezra ma harrama Allah harramahu Allah alaihi koji koga napusti, napusti je ono što je Allah stano tera njemu zabranio. I obavijestu isto tako u hadithu Rasul sallahu alaihi wasallam El muhađiru men hađira ma neha Allahu anhu. Muhađir je ono što Allah muhađir je onaj ko napusti ono što je Allah stano tera zabranio. I ovo je općeniti, znači općenita hijra, uopštena hijra, za napuštanje svih zabranjenih stvari, bilo da su zabranjene u dijelima ili rije, riječima. Drugo, hijra iz svakog mjesta u kojoj se čini širk i kofr javno poka i pokazuje. U kojoj je širk i kofr javan i slobodan i proširen i da tako kažem u kojoj jednostavno toliko raširen da, da je očit slobodan. Da se javno čine harami. Ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, da se to javno čini. A onaj ko boravi u takvom mjestu ne može javno da pokaže svoj vjeru i da ispolji svoju vjeru. I ne može i ne smije da se otvoreno odrekne od mušlika i da otvoreno, otvoreno izrazi svoje neprijateljstvo prema njemu. Iako uz to vjeruje da su oni kafir. I vjeruje da su oni nabate. Ali sjedi sa njima zato zbog škrtosti u imetku. Jer kad učini hizu, ha, hizra, ko šta ostaće nešto od imetka, mora se prodati tvoje sinom. Znači, zbog škrtosti prema imetku i prigroženosti zavi, zavišaj. Ovakav, kad ostane među njima i ne učini hizu, on je griješan i učinio je haram ilaz, podilazi pod Allahovu prijetnju. Šta znači spada ili podlazi pod Allahovu prijetnju? Šta to znači? Da je grišni Allah subhanahu wa ta'ala ako hoće kazni se ga, ako hoće oprosti se. Jesko sati znači? mjesto u kojem imaju džampol plakate, u kojima se reklamira proljetna sezona nekakvi kamatni kredita. Je li tako? Zemlja u kojoj su džambo plakate, pivo volite. Zemlja u kojoj se javno reklamira zinaluk i svaka vrsta pogalnog. Znači, širk se javno i otvoreno čini. Kufr se javno i otvoreno čini i svi zabranjeni harami, koje su sad malo prije spomenuli, znači javno se i otvoreno čini reklamiraju i to je dozvoljena stvar i niko to ne smatra lošim, niko to ne ustaje protiv toga, ne opovrgava, ne osporava. S druge strane, u istoj toj zemlji ne smiješ otvoreno ispoljiti svoju vjeru i reći njima vi ste kajateri, vi ste na kufru i to što radite to je haram. Od harama je tako. Ili ako to ohalaljuju, da su izašli izvire zbog toga. Ne smije to uraditi, pa onda mi važe da odate iseli. Ako ne iseli, zbog toga što je škrt u imetku, je tako, i privržen zavičaju, samo zbog toga. Je tako? A vjeruje da se ovi na kufru, protekviruju i sve, je tako, i vjeruje da su oni na dalalet, a da je Allahova vjera ispravna i da je to istina, onda je on grije griješan, griješan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna alladine tawafahu un melaikatu balim jam kusim qalu kime kuntum. Oni koji je meleci usmrćuju, a ugriješuju se prema sebi, kažu im, što im kažu meleci? Fime kuntum. S kim ste vi Ne pitaju im meleci jeste li vi bila vam ispravna akida, jeste li vi šta je, nego šta, s kim ste bili, na čije strane ste bili, fime kuntum. Pa se oni pravdaju, kun nam stada afine fil ard, mi smo bili potlačeni na zemlji. Šta ovo znači, bili smo potlačeni? Znači, bili smo građani drugog reda, nije nas niko ni zašto pitao, nismo mi bili smo potlačeni. Kalu, E, kaže njima onda da će biti. Elem tekun ardullahi vase. Zar Allahova zemlja nije bila prostrana? Zar nije bila prostrana? Fetu hađiru fi. Pa da hiđru učinite po njoj. Tako. Slobodno. Prošite malo. Pa da hiđru učinite. Fa ulajke ma uvahom džehennemu vasa et masira. Boravište ovih je šta džehennemu a loš je to kraj. A loš je to kraj. Loš je to kraj. A je objavljen povodom čega? Muslimana koji su izašli sa mušicima na bet. Na bet. Bilo je teško da učine vidru. A kad je došlo stani kvani, bili su primorani da dođu sa mušicima na bet. Protiv muslimana. Dobro. Ko ima izgovora u ovom slučaju? Illa al-mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan. Osim zaista nemoćni ljudi, žena i djece la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila koji nemaju nikakvog načina i ne znaju ni, ni mogućnosti za put, ne znaju ni puta, ne znaju ni gdje će. Nemaju nikakvog načina. فأولئك عسى الله أن يتوب أن يعفو عنهم Ovima će možda Allah oprostiti وكان الله عفوا غفورا kada Allah subhanahu wa ta'ala možda kaže da će asa oprostiti onda će sigurno oprostiti tako ovima će Allah sigurno oprostiti jer je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prašta pa nije uzra ima u ovim ajetima osim mustadaha. Zaista nemoćan i potlačen. Koji nema mogućnosti da se is, iskobelja, iskoprca, jel tako, iščupa iz ruku mušlika. Nema načina i mogućnosti. Pa kad bi i mogao, ne zna gdje, koji putem, dokle, kako, nema pojma i drugi koji imaju slične izgovor i drugi koji imaju slične izgovor dobro sljedeće pitanje šta je s onima koji izađu sa mušicima u borbi protiv muslimana tako šta je sa muslimanima u američkoj vojci a tako šta je sa muslimanima u bošnjanskoj vojci. Muslimanima. Šta je sa njim? Koji pod zastavom ta gota i za američke interese odu, na primjer, u Irak. Rekao je Rasul sallallahu alaihi wa sallam Men jama'a al-mušrike au sekena ma'ahu fa innehu mitlu ko bude zajedno sa mušlikom, znači skup, skupa sa mušlicima, ili sa njima bude stanovao, on je kao on. On je kao i oni. Međutim, da osnovu ovog hadisa ne kaže se da onaj ko pukim znači stanovanjem sa mušlicima odmah bude kao. Nego se želi reći u hadisu da onaj ko ne, nema mogućnosti da ih na, napusti. Jel tako? Nema mogućnosti da ih napusti. U pitanju postavljenom, šta je sa onim ko nema mogućnosti da napusti mušike? Nije mogao da učini njih. Nije mogao da se iščupa iz njihovih ruku. I nije znao kuda, gdje. Znači, imao je, šta, ru, ruzir, opravdanje. Ali oni ga povedu sa sobom mobili čupu. Jel tako? Mobilizacija, mobili čupu. Povedu ga sa sobom protiv njegove volje. Jel tako? U borbu protiv muslimana. Šta je sa njim? Šta je sa njim? Mobilišu ga u borbu protiv muslimana. Pa kaže, njegov propis u smislu ubijanja je isti kao i propis kafira. Kako u smislu bije? Ako najde na niša, znači ubija se, kao što se ubijaju kafir. I uzimaju i netka. Je li tako? Ali nije isti njegov propis kao kafira u kufru kao što kaže nije kak nije kak ali ako izađe sa njima u boru protiv muslimana svojim izborom ili zato što je velika plata a tako velika plata kažu 7000 ja. a? ako iziđe dobrovoljna jel tako svojim izborom i pomogne ih svojim tijelom i svojim imetkom, nema nikakve sumnje da je on i u propisu kofra kao kjafir. Sve znači kjafir od glave do pet. Bio kjafir prije nego što je prišao njima. Eh. Dobro. Ovo je pitanje jasno znači. Ko izađe sa mušicima? Nekad i a nekad nije. Svako zna razlikovati ko je prisiljen, a ko? Ko nije. Je li tako? Znate li to rano? E. Dokaz je da je zabranjen boravak među mušicima i stanovanje sa njim. Posebno je zabranjeno stanovanje sa mušicima kad, kad nisi u mogućnosti da ispoljavaš svoju vjeru. Je li tako? Posebno je tako zabran. U Koranu i sunnet Rasula sallaha i sallam nema mnogo dokaza koji zabranjuju, znači ukazuju na to da je zabranjeno boraviti među mušicom. Govor u Leme isto tako ukazuje na Oni otvoreno kažu da je zabranjeno boraviti muslimanu među mušicima. Bez ispoljavanja vjeru ako već boravi među njima, mora ispoljavati svoje vjere. Od ajeta vola torkenu ila ladina bala. I nemojte naginjati i priklanjati se onima koji su zulomčari. Vala mu ovdje. Kako je ovo zulom ovdje? Širk, kuhar. O tako zulom? Dobro. Zatim kaže uzvišeni Tava kestiran minuhum je tevallavna ladine kefa. Vidiš mnogi od njih kako za prijatelje uzimaju kefe. Zatim Inna ladine tevafahumul malaiketu zalimi anfusim Oni koji melec usmrte, a prema sebi su zulom čini, učinili. Svi ovi ajeti upućuju na to šta da je boravak među mušicima haram zabranjen pogotovo ako ne smije ispoljiti svoj vjeru što znači ispoljiti svoj vjeru da ispoljava svoju vjeru da se vidi da je musliman da javno obavlja namaz da uči jezan da kolje kurban tako da čini da, da poziva pa tako To je ispoljavanje vjeru. Da im kaže, vi ste zalutali. Je tako? Da im kaže, da im otvoreno kaže, vi ste u zabludi. Da pokaže svoje neprijateljstvo. Da. Kaže Ibn Ketir, komentarišući ovaj ajet, kaže, ovi ajeti su općeniti za svakoga ko boravi među mušicima a u mogućnosti je da učini isto. A ne može da ispolji, ispoljava i uspostavi vjeru. Da uspostavlja vjeru. I on je učinio haram, je tako? Griješan je bil iđma po konsenzusu. Nikoga nema da se oko ovoga razilazi. Svi kažu da musliman koji boravi među mušicima, a može učiniti iđu, a tamo među mušicima ne može da uspostavi svoju vjeru, da je on griješnik, veliki griješnik. Tako, bili žna. I od nato kući je tekst ovog ajeta, a ajeti u ovom smislu i u ovom značenju su mnogobrojni. Od hadita koji su prenešeni od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a upućuju na nao na što upućuje Kur'an, je i hadith gdje kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ko se je skupa sa bušicima i stanuje sa njima, on je kao i on. I njegov hadith Rasula sallallahu alaihi wa sallam, nemoj da koristiš svjetlost mušičke vatre. Va i hadith bez Ibn Hakima gdje kaže da bježiš od mjesta do mjesta sa svojom bjeg vjerom da bježiš od mjesta do mjesta sa svojom vjerom kaže Ibn Hakim šta to znači nemojte da blizu stanijete mušika. da vam kuće budu blizu mušlijski kuće jer u drugoj predaji Ibn Hibban spominje la tera a na rejima ili na rahima da se ne ogledaju njihove dvije vatre, čije, muslimana i, mu, i mušljika. Znači, da ne stanuju tako blizu su kad naloži vatru da se ogledaju, da se vidi njihova vatra. Budu daleko od njih. Da se ne približavaju sa svojim kućama kod njih. Da budu sa njima u njihovim mjestima nego da se odalje i odmaknu od njih. Ili da učine hijđru iz njihovih mjesta. Zato prenosi Abu Dawud pa kaže La tera'a na rahuma. Da se ne ugledaju njihove vatre. Kaže u priči o islamu Đerira, znači priča koja govori kako je Đerir prihvatio islam, Kaže, ja Rasulallah, došao je poslaniku Jeli rodi Allah, jedan od Ashaba. O, Allaho poslaniće, uzme od mene prisegu i uslovi. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, uzme ću od njega prisegu. Šta mi je uslovi? En ta'bud Allahe wa tušike bihi še'a da Allah obožavaš i da mu širk ne činiš. Wa tuqima sara i da uspostavljaš namaz. Wa tu'ti zeka i da daješ zeka. Wa tufari al širiki i da napustiš mušrike. Da napustiš mušrike. Od Abdullah ibn Umar da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, odnosno da je on rekao ko? a Abdullah ibn Umar. Ko sagradi sebi kuću na mušičkoj zemlji, znači među mušicima, i sa njima proslavlja njihove vašere i, i, i, i ove sajmove. Ha? Sajam šiva. <laughs> Ha? ovo bosta, ka, bosta, bosta, bostanova, trašnjarevo, šivarevo. Ko živi među mušicima, znači mušičkom nekom mjestu, i sajmiva bude prosleva njihove vašere i sajmove, i bude ih oponašao, dok ne umre, bit će sa njima proživljen na sudnjem danu i umre u takvom halu, bit će sa njima proživljen, proživljen na sudnji dan. Govor u Leme u smislu zabrane boravka među mošicima i da je zabranjeno da čovjek muslima bude skupa s njima i da je važi da ih napusti i da se od njih odvoji je mnogo mnogobrujan i veoma poznan. Posebno imami ove dave kao što je šeha Mohamed Iram Pudlehar i njegova djeca i njegovi unoci i njihovi sljedbenici od učenjaka. U njihovim knjigama su mnogobrojni tekstovi koji govore o tome. Od toga je i ono što je rekao šeha Latif u nekim svojim studijama, kao što je kratka risala, znači boravak u zemlji u kojoj je vlada širk i kufr i u kojoj se javno ispoljava vjera i frenđa, je li tako? Šta je vjera i frenđa? Bukvalan prijevod je vjera francuza, ali odnosi se, je tako? <laughs> I frenđ je svako ko nije arab. Je tako? i vjera Rafidije i njima slični od Moakira koji negiraju rubovijet i rubovijet u kojima se uzdiže, znači u kojima su podignuti, podignute njihove parole u kojima se negira islam i telki i u kojima nema tespiha, tekbira i tehnida znači nema zikra Allaha subhanahu wa ta'ala znači zikr čini nečemu drugom i u kojima su počepani temelji milleta i imana u kojima se sudi po neislamskim zakonima zakonima znači narapa i stari stari e, starih grka ili hindusa je tako zemlja u kojoj se psuju i pogrdno govori o pretećama ovog ummeta prvoj generaciji, dakle o ashabima, o učešćnicima bedra i onima koji su dali bejato ridvan, jel tako, prisegu na akabi, jel tako, odnosno prisegu na hudejvi. Prisega na akabi nije bejato ridvan, nego prisega na hudejvi. među njima. Ovdje na što misli? Boravak među sufijama. Je li tako? Među, prije svega, rafidijama, gdje se ružno govori, cuju, asabi, proklinju i tako dalje. Boravak među kefejima, gdje je uzdignut širk, gdje se ne sredi po Allahov zakon. Kaže, boravak među njima u ovakvom stanju, neće doći iz srca koje je osjetilo suštinu islama, imana i vjeru. Znači neće boraviti među ovakvima onaj ko čije srce osjetilo suštinu islama, imana i vjeru. I srce koje je osjetilo šta mu je vađi u odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala u islamu šta je vađiv muslimanima prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nego to dolazi iz srca, znači ili, neće nikad doći iz srca koje je zadovoljno sa Allahom gospodarom i sa Islamom kao vjerom i sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam kao vjerovjesnikom. Nikad tako srce koje je zadovoljno sa Islamom, vjerom i Allahom gospodarom, Islamom vjerom i Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam vjerovjesnikom neće boraviti u ovakvom mjestu. Zašto? Zato što je zadovoljstvo sa ove tri osnove sva vjera. I oko njega se vrte, znači, sve činjenice spoznaje i jekine. To podrazumijeva ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i stavljanje njegovog zadovoljstva ispred svega drugog. I ljubomora prema njegovoj vjeri. I opredjeljivanje i stavljanje na stranu njegovih evli, evlije. Isto tako isto ga proizilazi ono radi čega se on mora odreći i udaljiti od onoga čije je ovako stanje, kako stanje ovo gore što sam spomenuo, da se ne sudi po Allahovom zakonu, da se pogrdno govori o ashabima i tako dalje. I to je, znači, suština njegovog imana. Odnosno, općenito, ko, ko ima imalo imana, znači ima iman, općeniti iman, neće ostati zajedno sa ovakvim Ne Neće ostati pored njih. Nemoguće. Da u srcu ima imana, da pored ovakvih i sa ovakvim ljudima živimo. A što se tiče kakav je propis da ako boravi u muslimskim zemljama, od onih koji se prepisuju islam. Ovi ljudi su od oni koji učestvuju u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Tako, osim onoga kome je Allah dao uzor. Kakav je propis onih koji boravi u mušičkim zemljama? Oni učestvuju u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala zabrani osim onih koji imaju izgovor, kome je Allah subhanahu wa ta'ala dao izgovor. Koji su to? Illa al-mustada'akim. Osim nemoćnih posla ospačenih nemoćnih. Zatim ovi ljudi koji borave u mušičkim zemljama, oni se razlikuju znači u različitih su stepenova. Prema svojim stanjima. Prema njihovom prijateljovanju sa mušicima. I prema stepenu njihovog nadinjanja prema prema njih prema njih neki od njih su kafir zbog čega? zbog prijateljanja s moćnicima i zbog naginjanja prema njima je tako? a neki su grešnici mimo toga znači manje od kuf od kufra ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون I svi će imati stepene ove prema onome što su radili i nije tvoj gospodar u nemaru nasprom onoga što oni radi. A šta je ovaj rukun? Ovo naginjanje prema učicima, šta je to? Sjećate se. Ibn Abbas, Ibn Abbas, kako je protecirio ovaj rukun? Kaže da im se lijepo obraćaš, da im učitivo govoriš. O tako? Da im slatko riječivo se obratiš, lijepo a da im pokazuješ poštovanje. Da, da im pokazuješ poštovanje. To je znači već šta? Ruhun nagenjani prema mušnici. Prema mušnici. S ovim smo draga braća završili znači poglade koji govori na, o suštini znači tog elbaraa, elbaraa prijateljovanja i nepretjerane ljubavi i i mržnje. Ljubavi i mržnje. U okviru toga smo govorili o dokazima iz Krana i Sunneta i istorije muslimana da je vađe odredi se muštiti. Pa zatim smo govorili, znači, fetve čitali koji govore o tome da je prijateljovanje sa muslimanima i odricanje od mušnika osnova vjere. Je tako? To je osnova vjeri. Šta je od osnova vjeri? Da prijateljiš ka muslimanima, a da, jel tako, se odričeš mušvi, mušvita. A šta je osnova ridleta i nifaka? Da muslimane nazivaš najpogrdnijim imenima, a da se sa mušvicima stalno ljubakaš, a, slaziš, obilaziš, eto, dobro. Odricanje od mušlika je šart ispravnosti tevhira i njegovog prihvatanja. Zato je prijateljevanje sa mušicima stvar koja izvodi izvije izvije. I tu smo čitali tako. Zatim, danas smo malo spomenuli, znači, koji su oblici prijateljevanje sa mušicima koji izvode izvije, a koji, koji ne izvod, ne izvodi. Kakav je odnos prema mušicima koji se pripisuju islamu? islam isti kao i prema onima koji se ne pripisuju islam. Tako. I tamo gdje se ne može uzvizati teuhi i ispoljavati vjera, je tako? To je zemlja kupra i širka i vlađi vjera u zemlji. Vlađi vjera u zemlji. وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود